Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 27. je kolovoza 1869. godine. Pruski kancelar Otto von Bismarck napisao je prijatelju Albrechtu von Ronu, ministru rata, pismo u kojemu je napisao Nasmrt sam bolestan, imam probleme sa žuči. Nisam spavao 36 sati, cijelu noć povraćam. Glava mi je poput usijane pećnice, usprkos hladnim oblozima. Bojim se da ću izgubiti razum. Von Ronu je Bismarck još napisao da će dati ostavku na položaj pruskog kancelara. Koji je bio razlog ovakvom izljevu nezadovoljstva? Bismarckov kabinet odbio imenovati na položaj ravnatelja pošta u sjevernoj Njemačkoj osobu koju je Bismarck htio za taj posao. Čovjek iz Hanofera po imenu Helding bio je Bismarckov odabranik, ali on nije imao tri godine iskustva rada u pruskoj državnoj službi, kako se to zahtijevalo za dužnost tog ranga. Helding je bio tako nepoznat da ga dva velika leksikona poznatih Njemaca iz tog vremena uopće ne spominju, ali za Bismarcka to je bio razlog da razmišlja o ostavci. Nije to bio prvi put. U veljači te 1869. Bismarck je ponovno ponudio ostavku. Razlog nemarno obavljanje dužnosti pruskog veleposlanika u Rimu, kašnjenje plana reorganizacije zemlje te nevoljkost pruskog kralja Wilhelma I da od grada Frankfurta traži veću odštetu. Kralj Wilhelm ostavku je uljudno odbio riječima. Kako ste uopće mogli pomisliti da ću je ja prihvatiti? Wilhelm I imenovao je Ota von Bismarcka za kancelara u rujnu 1862. Do te 69. Bismarck je uspio pobijediti u ratu za Schleswig-Holstein, te u sedmotjednom ratu kojem je slomio moć Habsburgske monarhije i izgurao ju iz njemačkih poslova. Da stvar bude gora, očekivao se nužni sukob s Francuskom, kojem je vladao car Napoleon III. Vizmerk je u svom govoru pred parlamentarnim odborom za budžet svom prvom kancelarskom istupu izjavio da se velika pitanja tog vremena, prije svega ujedinjenje Njemačke, neće ostvariti kroz govore i većinu parlamentu, već krvlju i željezom. Kako je bilo jasno da do ujedinjenja Njemačke neće doći bez sukoba s Francuskom, važni ljudi pruske države, a i sam kralj, već su počeli očajavati zbog Bizmarkovog ponašanja. A onda se ukazalo nešto što je pokrenulo Bizmarka. Godine 1868. španjolska kraljica Izabela II. zbačena je s prijestolja. Ona je vladala od 1843. Ali način njezinog vladanja doveo do revolucije i ona je morala bježati iz Španjolske. Postavilo se pitanje tko će doći na upražnjeno španjolsko prijestolje. Kako to piše A.J.P. Taylor u Bismarckovoj biografiji, u Madridu su predstavnici Francuske neumorno sastavljali listu mogućih nasljednika, kao da je Španjolska njihovo vlasništvo – Španjolska je vlada pak odlučila da je pravi kandidat za prijestolje princ Leopold iz kuće Hohenzollern Sigmaringen. Leopold je bio katolik, ali je bio i rođak pruske vladajuće obitelji Hohenzollern. U trenutku kada je Bismarck slao sva ona pisma s ostavkama, španjolsko pitanje postajalo je sve važnije – Bismarck je u travnju 1869. podržao Leopoldovu kandidaturu. Sljedeće 1870. ta je kandidatura postala ozbiljna. Kralj Wilhelm nije htio podrškom kandidaturi svog rođaka razljutiti Napoleona III. Mogućnost da na zapadu i na jugu Francuska graniči sa zemljama kojima vlada kuća Hohenzollern nije bila prihvatljiva ni francuskom caru, ni francuskoj vladi. U svibnju 1870. Wilhelm I konačno, kako je napisao, teška srca dao je pristanak na kandidaturu svog rođaka. A.J.P. Taylor piše. Uslijedila je fantastična nesreća koja je promijenila tijek svjetske povijesti. 19. lipnja Salazar, španjolski predstavnik u Berlinu, poslao je poruku u Madrid da će se vratiti za tjedan dana s Leopoldovim pristankom u džepu. Španjolski Kortes je zasjedao i Leopold je mogao biti izabran za kralja prije nego što bitko znao što se zapravo dogodilo. Šifrant u pruskom veleposlanstvu u Madridu pogriješio je. Prenio je poruku da će se Salazar vratiti sredinom srpnja. Prim, španjolski diktator, nije se usudio zadržati Kortesu za sjedanju tako dugo. 23. lipnja odgodio je zasjedanje do jeseni. Kad se Salazar vratio 26. lipnja, zatekao je Madrid pust. Prim je pristao pozvati Cortes na zasjedanje, ali morao je otkriti zašto je sazvan. Vijest da će Leopold biti izabran za kralja Španjolske stigla je 2. srpnja u Pariz. To je bila Gramonova prilika. Želio je vratiti ugled Napoleonskog carstva i pokazati da je snažni ministar vanjskih poslova od svojih prethodnika da je samo želio spriječiti Leopolda da dođe na španjolsko prijestolje, trebao je uputiti protest u Madrid i španjolci bi popustili. Ali Gramon je želio poniziti Prusku i vratiti Francuskoj primat u Europi. 6. srpnja rekao je ove riječi. Jednoglasno smo se složili da krenemo u marš. Antoine Agenor Alfred, vojvoda od Gramona, dugo je vremena služio u diplomatskoj službi drugog carstva, kako se nazivalo carstvo koje je utemeljio Napoleon III. Smatrao je da se Francuska mora suprotstaviti rastućoj moći Pruske. Sada mu se pružila prigoda. Činilo se da mu sve ide u prilog. Veleposlanik Austro-Ugarske u Parizu rekao mu je ove riječi. Zgrabili ste prigodu da ili postignete veliki diplomatski uspjeh ili da vodite rat zbog nečega zbog čega vam se ne može suprostaviti njemački nacionalni osjećaj. De Gramon je veleposlaniku odgovorio, dobro ste to sročili. Ali Gramon je protiv sebe imao čovjeka koji je znao kako će taj rat učiniti prihvatljivim većini Njemaca. Bismarck više nije prijetio ostavkama i dovodio do ludila ministra u vladi i kralja. Počeo je pripremati klopku za Francusku. 12. srpnja 1870. Leopold, zapravo njegov otac Karl Anton u njegovo ime, objavio je da odustaje od španjolskog prijestolja. Kada je to čuo, Bismarck je razmišljao da će ponovno dati ostavku. On je za vrijeme krize boravio na imanju u Varcinu, koje je dobio u znak zahvalnosti za pobjede u sedmotjednom ratu. Kralj mu je naložio da odmah dođe u Badems, toplice u kojima se kralj odmarao. Bismarcku se činilo da je sve gotovo. Jonathan Steinberg u Bismarckovoj biografiji piše. Kasno poslje podne njegova se kočija zaustavila u berlinskoj Wilhelmštrase i u ruku mu je gurnut svežanj telegrama. Sjedeći tamo na ulici, prvi put je saznao za odluku Karla Antona i opseg Wilhelmove umješanosti u njegovo odricanje. Druge poruke iz Pariza govorile su o hvalisanju i ruganju u pariškom tisku. Silazeći na pločnik razmišljao je o ostavci. Pruska je procijenio je pretrpjela poniženje gore od Olmica. Bismarck je sazvao sastanak s Moltkeom, Ronom i grofom Eulenburgom. Moltke je stigao crvenu licu jer je sada putovao u Berlin nizašto, rat koji je već čvrsto isplanirao kao da se ponovno povlačio u daljinu. I stari Ron bio je potišten. Bismarck je rekao, do malo prije sam mislio da stojim u oči najvećeg povijesnog događaja. Naravno da je Bismarck ponovno razmišljao da da ostavku, jer je španjolsko pitanje počinjalo ličiti na katastrofu i poniženje. Francuska je napela mišiće, pruski kralj je popustio. A onda se ukazala prigoda koju je Bismarck odlučio bezobzirno iskoristiti. Jonathan Steinberg piše. Da je Vojvoda od Gramona poslušao savjet ruskog ministra vanjskih poslova Gorčakova i bio zadovoljan javnom i zapanjujućom pobjedom francuske diplomacije nad Bismarkom, rad bi se ponovno izbjegao, ali on je poduzeo daljnji korak. Naredio je svom veleposlaniku, koji je još uvijek bio u Bademsu, da od kralja dobije obećanje da Pruska u budućnosti neće poduzeti slične akcije. 13. srpnja, dok su Bismarck, Moltke i Ron zajedno večerali, stigao je telegram Wilhelma I iz Bademsa u kojem se izvještavalo kako se francuski veleposlanik Benedetti suočio s kraljem i inzistirao da kralj da svoju svečanu riječ da se ništa slično više neće dogoditi. Kralj, uvrijeđen, ne samo da je rekao da ne može dati takvo obećanje, već je kada ga je Benedetti pitao može li imati još jednu priliku da razgovara o toj stvari, odbio vidjeti francuskog veleposlanika. Kralj je pitao Bismarka treba li novi zahtjev i moje odbijanje priopćiti našim veleposlanstvima u inozemstvu i tisku. Bismarck je sada imao ono što mu je trebalo. Kada je vidio kraljev telegram u kojem se izvještavalo o događajima u Bademsu, Bismarck je uzeo olovku i počeo ga prepravljati. Jonathan Steinberg piše. Uzeo je olovku i uredio ono što je primio od kralja kako bi zvučalo uvredljivije. U izvornom tekstu kralj je napisao da je preko pobočnika dao veleposlanika obavijestiti da je od princa sada primio potvrdu koju je Benedeti već primio iz Pariza i da nema što više reći veleposlaniku. Bismarck je izmijenio frazu kako bi je učinio provokativnijom. U Bismarckovoj verziji ona je glasila – Njegovo veličanstvo kralj stoga je odbilo još jednom primiti francuskog veleposlanika i dalo mu do znanja preko adjutanta da njegovo veličanstvo nema što više priopćiti veleposlaniku. Bismarck nije nadopisao niti riječ, samo je preuredio riječi koje mu je poslao kralj, ali preuredio ih je tako da zvuče uvredljivo za Francusku. 14. srpnja 1870. vijeće ministara Francuske objavilo je opću mobilizaciju. Pet dana kasnije objavljen je rat Pruskoj. Bismarck je dobio ono što je htio. Francuska je objavila rat. Sada neće morati uvjeravati Njemce o potrebi rata s Francuskom. Pruska vojska će uz njemačke države poraziti Francusku i u siječnju 1871. Wilhelm će u Versaju palači francuskih kraljeva biti proglašen za cara Ujedinjene Njemačke. Nepuna dva desetljeća od prvog govora pred odborom za budžet, Bismarck je uspjelo da krvi i željezom stvori ujedinjenu Njemačku. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom željeznom pruskom i njemačkom kancelaru. Naši sugovornik Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar i urednik tjednika Novosti. Pa Bismarck je rođen 1. travnja 1815. u Schönhausenu, je bilo obiteljsko imanje, njegov otac je bio pruski unker, dakle plemić, bio je zemljoposjednik, švapskog porijekla, bio je svojedobno i pruski oficir, njegova majka je bila iz obitelji visokih državnih e, činovnika, veoma dobro obrazovana. Godinu dana nakon njegovog e, rođenja obitelj se seli na imanje u Pomeraniju. Njegovo djetinstvo i mladost su izgledali kao skoro pa tipična mladost pomalo pustopašnog pruskog mladića. On je bio darovit za školu, ali ga škola nije naročito zanimala. Bio je veoma darovit za jezike, znao je engleski, francuski, talijanski, poljski i ruski. Nije imao čak niti neka naročita očekivanja od svog života. On 1834. treba upisati fakultet, i kao gimnazijalac svom ršnjaku piše da će on sada biti u vojnoj službi nekoliko godina gdje će vitlati mačem nad glavama regruta, pa će se vratiti na svoje imanje, živjeti uobičajenim životom koji uključuje ispijanje alkohola u ne baš malim količinama, psovanje židova i francuza, a uključuje i to da ga njegova buduća žena zlostavlja. Studirao je u Gettingenu, Berlinu, studirao je u Greifswaldu, tamo je studirao poljoprivredu i kao student je zapravo bio uglavnom zamjećen po tome što je dosta dobro bančio. Nikad nije živio naročito zdravim životom, nije razvio nešto što bismo danas nazvali zdravim životnim navikama, mnogo je pušio, za doručak je često jeo odrezak, volio je popiti, čak je kasnije, doduše ne u studentskim danima, razvio je jedno svoje piće koje mu je jako pasalo, to je bila čaša piva portara koje bi pomiješao sa šampanjcem. To mu je bilo omiljeno piće i bio je zapravo jako ponosan na to što je on na neki način stvorio, kreirao to piće. Imanje na kojem se Bismarck rodio 1. travnja 1815. bilo je tipično junkersko, nešto ovaca i stoke, polja žita i cikle. Ti junkeri nisu pripadali magnatima koji su bili pruska elita. Veliki dio njih radio je na imanju, često muzući svoje krave ili prodajući proizvode na lokalnoj tržnici. Kako to piše AJP Taylor, često su se od imućnih seljaka ti junkeri razlikovali samo po svojim prezimenima, koja su upućivala na plemičko i drevno podrijetlo, Bismarckov otac Ferdinand bio je tipičan junker iz obitelji koja je bila stara kao i obitelj Hohenzollern koja je vladala Pruskom. Ali imanje u Schonhausenu posjećalo je Bismarckove na poniženje koje su doživjeli. Ono je bilo kompenzacija za izvorno obiteljsko imanje koje je za sebe željela dinastija Hohenzollern. Ferdinand se ni po čemu nije istakao u pruskoj službi. Napustio je vojsku kada mu je bilo 23 godine i propustio je ratove s Napoleonom. Nije bio ni uspješan u vođenju obiteljskog imanja. Bismarkova majka Wilhelmina bila je iz obitelji Menkens. Oni nisu bili aristokrati, već činovnici koji su desetljećima služili pruskim kraljevima. Wilhelmininog oca posebno je cijenio kralj Fridrih Veliki, koji mu je prepustio gotovo sve unutarnje poslove dok je on bio na vojnim pohodima. Majka će biti ključna za Bizmarka. Iako se nastojao pokazati kao potomak svog oca, on je zapravo bio pravi sin pametne i sofisticirane majke. AJP Taylor piše. Sama geografija Schenhausena oblikovala je i Bismarckov karakter i politički pogled. Schenhausen se nalazio u sjevernoj Njemačkoj, u okrugu u kojem su u potpunosti živjeli protestanti. Bismarck nikada nije južne Njemce smatrao pravim Njemcima, posebno ako su bili katolici. Schenhausen se nalazio i daleko od mora. Njegovi su stanovnici Berlin smatrali svojom metropolom, a veza koju je Bismarck kasnije uspostavio s Hamburgom uvijek je bila prilično umjetna. Ako se Njemačka uopće trebala širiti, više je volio da to bude preko mora nego niz Dunav, no oboje mu je bilo strano. Istočno širenje Pruske, koje je oblikovalo njezinu povijest, bilo mu je jednako daleko. Za razliku od Junkera Šleske ili Zapadne Pruske, nikad nije imao Poljaka među svojim seljacima. Poljaci koje osuđivao iz osobnog iskustva bili su obrazovani revolucionari, a ne radnici na zemlji. Zbog njih Bismarck nije volio intelektualce u politici. Studirao je zajedno sa Johnom Lotropom Motlijem, koji će kasnije postati ugledan povjesničar i diplomat i napisat će roman o svom studentskom životu u Njemačkoj i Bismarka je opisao kao nepromišljenog i poletnog escentrika, ali isto tako i kao iznimno darovitog i šarmantnog. U svemu ovome, kada pogledamo Bismarkovu karijeru, nekako je uz njega teško vezati to da je bio nepromišljen, ali očito mladost je jedno, a zrele godine su nešto drugo. Nadao se poslu u diplomaciji, kratko vrijeme je bio u državnoj službi, pa je radio u odvjetničkom uredu, čak je ugrozio svoju karijeru i to na dva načina. Prvo što je pokazao da ima ogromnih problema sa autoritetima, a drugi je bio taj što su ga dvije engleskinje uzastopno šarmirale, pa je on ovaj, napustio posao zbog svoje strasti prema tim mladim engleskim damama. Odradio je skraćenu vojnu službu, postao je oficir, pa je preveden u rezervu u Landver i u svojim srednjim dvadesetima nakon smrti majke, kako je zapravo na neki način i prorokovao kao gimnazijalac, vraća se kući kako bi preuzeo brigu o imanju u Schönhausenu i za pet godina će to imanje voriti zajedno sa bratom. Riječ Juncker dolazi od njemačkih riječi Jungherr, mladi gospodin. Tim su se riječima oslovljavali njemački plemići, obično sinovi rođeni iza najstarijeg sina, koji su sudjelovali u osvajanju i naseljavanju slavenskih zemalja na istoku Europe. U zamjenu za vojnu službu dobivali su zemlju i stalno izuzeće od plaćanja poreza i danaka. Nisu svi Junkeri bili isti u istočnoj Pruskoj bilo je magnata koji su poticali od teutonskih zapovjednika koji su vodili vojske u ratovima sa Slavenima. Dugo vremena Junkeri nisu bili jedinstvena cjelina. Vezalo ih je podrijetlo koji su vukli od ratnika, koji su širili njemačke zemlje na istok i to je bilo to. Ono što je stvorilo Junkere bila je pruska vojska koja u 18. stoljeću počinje stvarati časnički zbor i u njega prima baš te plemiće. Cijena stvaranja te klase bila je skupa. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, povijest Pruske, piše. Iskustvo vojne obuke i što je još važnije djelatna vojna služba stvorile su jako osjećaj esprit de corps, iako je sve to postignuto uz zapanjujuću cijenu. Neke obitelji postale su opskrbljivači dječaka koje se žrtvovalo na bojnom polju. Vedelsi, obitelji iz Pomeranije, izgubili su čak 72 mladića u ratovima od 1740. do 63. 53 muška klajsta poginula su u tim istim bitkama. Od 23 muškarca iz brandenburške obitelji Belling, 20 ih je poginulo u sedmogodišnjem ratu. Otto von Bismarck kasnije će tvrditi da potječe iz te junkerske tradicije, ali kako to piše A.J.P. Taylor, on zapravo nije bio dio nje. Kada je došlo vrijeme da odsluži godinu dana službe kao časnik u pruskoj vojsci, Bismarck je to pokušao izbjeći tvrdeći da ima slabe mišiće, da osjeća bol kada podigne svoju desnu ruku. Pruska vojska nije imala razumijevanja za te pritužbe i Bismarck je poslan u garnizon u Mrzio je život u vojarni. Jedino što je napravio za vrijeme služenja vojnog roka bilo je da je spasio kaplara koji je pao u jarak. Za to je dobio odlikovanje i to je bilo jedino koje je dobio u životu. Vrijeme u Podzdamu ipak je dobro iskoristio. Često je pozivan u kraljevsku palaču i ojačao je poznanstvo s krunskim princem, kasnijim kraljem Fridrihom Wilhelmom IV. On 1847. postaje zastupnik u novoformiranom pruskom zakonodavnom tijelu, koji je na neki način objedinjujući parlament. Naime, to je prvi parlament koji objedinjuje osam pruskih država. Pruska je nastajala i širila se tako da je pripajala nova područja, pa ih je tako dobila nova područja na, na Rajni i, i nakon Napoleonovih ratova ali je zapravo, kako je to bila i tradicija u njemačkim zemljama, čuvala u velikoj mjeri njihove običaje i autonomiju, pri čemu se zapravo isto tako uvijek znalo tko je glavni, dakle da je Pruska glavna. On je u tom parlamentu veoma brzo stekao reputaciju kao tvrdi, tvrdi royalist, veoma tvrdi konzervativac, čak i reakcionar, oštrog po potrebi i poganog jezika, Zapamćene su njegove svađe prije svega sa liberalima. On je u to doba i sljedećih godina bio veliki protivnik e, liberala. A, on je živio tu svoju mladost do početka političke karijere. On je proživio u na Europi poslije Napoleona. Dakle, on je živio u Europi koja se restaurira, stari poredak se restaurira i nastoji se obnoviti i u tom poredku on postaje takav tvrdi konzervativac koji će do duše mijenjati svoje stavove, kao što ćemo vidjeti kroz e, život. On je u to doba smatrao da monarh ima božansko pravo vladati, vjerojatno će i kasnije to smatrati, ali će, to je sasvim evidentno smatrati da on ima malo veće pravo vladati od e, monarha. U to doba on je bio naklonjen Austriji po pitanju suradnje između, odnosno među njemačkim zemljama. Kasnije će postati njen veliki protivnik koji će ju svakako nastojati na kraju i uspjeti izgurati iz e, njemačkih poslova. A u revolucionarnu 1848. godinu on ulazi uvjeren u to da tadašnji poredak u Pruskoj treba sačuvati po svaku cijenu, jer ako se taj poredak ne sačuva, poredak će dakle biti drugačiji i nastupit će stanje rata svih protiv svih. Za vrijeme revolucije 1848. on će biti na glasu po tome što je bio protiv bilo kakvog ustupka liberalizmu koji je dominirao prvom fazom revolucija u Europi, pa onda tako i u Njemačkoj, odnosno Berlinu 1848. U rujnu 1814. pet mjeseci nakon prve Napoleonove abdikacije u Beču su se susreli predstavnici Habsburške monarhije, Velike Britanije, Rusije i Pruske kako bi odlučili kakav će svijet biti nakon desetljeća Napoleonovih ratova. Ključna osoba tog kongresa u Beču, koji će potrajati do lipnja 1815. bio je Clemens von Metternich, ministar vanjskih poslova Hasburgske monarhije. Na Bečkom kongresu Europa je preuređena na konzervativnim načelima, ali uz uzimanje u obzir reformi koje je osvojenim zemljama proveo Napoleon. Glavni cilj novog poretka bio je spriječavanje izbijanja nove revolucije. U toj novoj Europi njemačke zemlje postale su diplomatska arena u kojoj je svaka od sila kongresa imala svoj interes. Kod njemačkih sila Habsburgska monarhija bila je najmoćnija, Pruska je bila slabiji partner. Pruska je ipak uspjela da se u njemačkim zemljama stvori carinska unija, Zollverein, čije je stvaranje dopušteno na Bečkom kongresu. Unija je najviše išla u prilog sve razvijenijoj pruskoj ekonomiji. Svijet stvoren na Bečkom kongresu potrajao je sve do 1848. A.J.P. Taylor piše. Stari svijet monarhije bližio se kraju. Europski kontinent oporavio se od iscrpljenosti zbog napoleonskih ratova. Posvuda su ljudi željeli nastaviti rad francuske revolucije i nametnuti ideje individualne i nacionalne slobode. Približavala se godina revolucije. U siječnju 1848. revolucija je uzbunila Italiju. 24. veljače srušena je francuska monarhija i u Parizu je uspostavljena republika. Revolucija se uskoro proširila u Njemačku. Skupina učenih ljudi pozvala je na utemeljenje Njemačkog nacionalnog parlamenta. 13. ožujka meternih, simbol starog poretka, zbačenje u Beču. Pruska je bila stabilnija od Austrije, njezina je vojska bila dovoljno jaka da uguši svaki nered ali Friedrich Wilhelm nije bio čovjek za oštar sukob s revolucijom. Zbog uličnih borbi u Berlinu brzo je izgubio živce. 18. ožujka dao je zapovjed vojsci da se povuče. Objavio je da se Pruska spaja s Njemačkom i složio se sa sazivanjem Pruskog parlamenta. Bismarckovi liberalni neprijatelji iz 1847. su pobijedili. Liberalna i nacionalna revolucija u njemačkim zemljama 1848. godine ga je uvelike odredila po pitanju njegove buduće karijere i Bismarck je mnogo toga izvlačio iz onoga što je on smatrao poukama 1848. godine i na kraju će se pokazati da će se Njemačko ujediniti onako kako je on smatrao da se treba ujediniti. Dakle, on je zapravo odbacio 1848. kao metodu, pri čemu metoda ujedinjenja što se Njemačke tiče zapravo nije bila revolucionarna, nego liberalno parlamentarna. Dakle, revolucija je izbila u Ožujku 1848. velikim nemjerima u Berlinu, a pruski kralj Friedrich Wilhelm IV. bio je zapravo zbunjen. Njega je ta revolucija jako iznenadila i on isprva razmišljao o odlučnom vojnom gušenju revolucije, međutim od toga je odustao pod silinom događaja. Bismarck je kasnije pisao da se sabljama zveckalo u koricama, prvo aludirajući na to da se razmišljalo, ali se sablja nije izvukla iz korica. Sam kralj je napravio u prvoj fazi dosta ustupaka e, liberalima. On sam je nosio crno-crveno-zlatnu boju, to je bila revolucionarna boja, to je ujedno boja današnje njemačke zastave obećao je liberalan e, ustav, složio se sa ujedinjenjem Pruske i drugih njemačkih država u jednu. Liberala Kamphausena je imenovao za ministra predsjednika Pruske, a Bismarck za to vrijeme od e, seljaka sa svog imanja pokušava napraviti vojsku i s njom marširati u Berlinu u kraljevo ime, ne bili ugušio tu revoluciju. S obzirom da su u Berlinu na vlasti bili i kontrolirali su ga liberali, a on je bio na glasu kao veoma tvrdi konzervativac, on je u Berlin otputovao prerušen, da ga e, ne prepoznaju, nudi svoje usluge vojsci, ali mu je rečeno da može biti koristan tako što će organizirati opskrbu vojske hranom koju će proizvesti na svojim imanima. S obzirom da je kralj bio neodlučan, kao i neki drugi vladari u toj revolucionarnoj Europi sredina 19. stoljeća, on je čak razmišljao o svrgavanju kralja, dakle imao je neku vrstu čak i veleizdajničkih e, misli i postavljanju njegovog nečaka na prijestolje. Međutim, revolucije su se ispuhivale, e, liberali u Njemačkoj, odnosno njemačkim zemljama su slabili, konzervativci su se s druge strane pribrali, formirali su jednu grupu koja se nazvala Kamarila i to je bila grupa oko kralja, koja je naravno imala onaj velik utjecaj na njega. Oni su ponovo zavladali Berlinom, onda je nešto kasnije usvojen ustav koji je bio zapravo dosta daleko od eh, liberalnih očekivanja. godine 1701. Fridrih III. sin velikog izbornog kneza Fridrika Wilhelma proglasio se za pruskog kralja i tako utemeljio prusku kraljevinu. Sa svoje vladarsko ime očekivano je odabrao Fridrih Wilhelm I. Od tada pa do 1871. kada je proglašeno stvaranje Njemačkog carstva, svi pruski kraljevi nosili su ime Friedrich Wilhelm ili Wilhelm. Godine 1840. na prestolje je stupio Friedrich Wilhelm IV. iz pruske vladajuće kuće Hohenzollern. On se činio kao kralj reformator i tako je isprva vladao. Te 1840. dogodilo se još nešto važno za budućnost Njemačke. Godinu dana prije Mehmed Ali, osmanski časnik podrijetlom iz Albanije, vladar Egipta i Sirije, krenuo je rat protiv sultana u Carigradu. Mehmed Ali imao je Francusku za saveznika. Druge sile koje su stvorile konzervativni poredak na Bečkom kongresu, Velika Britanija, Rusija, Habsburška monarhija, nisu željele da Mehmed Ali uspije. Velika Britanija je 1840. zauzela Akru, Mehmed Ali izgubio je Siriju. Na taj diplomatski porez Francuske došao je još jedan – Francuski premijer i ministar vanjskih poslova Adolphe Thiers pokušao je poraz nadoknaditi zahtjevom da se revidira poredak nastao na Bečkom kongresu i da se ponovno uredi granica na Rajni, ali ovoga puta u korist Francuske. Njemačke zemlje počele su se pripremati za rat. Sile su se ponovno ujedinile protiv francuskog zahtjeva i ta je zemlja doživjela ono što je nazvano diplomatski Waterloo. Thiers je morao dati ostavku, naslijedio ga je François Guizot. Događaj iz 1840. izazvali su val njemačkog nacionalizma kakav još nije bio viđen. Kako to piše Martin Kitchen u povijesti moderne Njemačke, godina 1840. bila je prekretnica u razvoju njemačke nacionalne svijesti. Njemačka se vidjela kao zemlja budućnosti, branik od romanstva Francuske i slavenstva Rusije, industrijski gigant u nastajanju koji ima nepobjedivu vojsku i nadmoćnu kulturu. Revolucija 1848. činila se kao idealan trenutak za stvaranje te nove Njemačke. Bismarcku je sve to bilo neprihvatljivo. Revoluciju su vodili njemu mrski liberali. A.J.P. Taylor piše. Bismarck je odjurio u Pozdam i čak ušao u Berlin noseći nacionalnu kokardu. Pokušao je uvjeriti generale koji su zapovjedali vojskom da izvedu kontrarevoluciju ali kao i u mnogim drugim kasnim prigodama pruski generali nisu se petljali u politiku bez naredbe od ozgo. Bismarck je uspio nakratko vidjeti i kralja. Kraljica se jadala da kralj tri noći ne može spavati od brige. Bismarck je odgovorio, kralj mora moći spavati. U očaju je počeo planirati reakcionarni udar. Friedrich Wilhelm nije imao djece. Njegov brat Wilhelm, princ od Pruske, pobjegao je u izbjeglištvo u Englesku. Bismarck je potražio Augustu, Wilhelmovu suprugu, i predložio je da Friedrich Wilhelm bude odgurnut u stranu. Wilhelm bi se odrekao svojih prava i njihov mladi sin bio bi postavljen na prijestolje kao figura reakcije. Sličan je manevar u prosincu od Franje Josipa napravio cara Austrije. U ožujku je bilo prerano za to, a Augusta je bila preodana kako svom suprugu, tako i svom djeveru. S gnušanjem je odbila prijedlog i počela je gajiti trajno ogorčenje prema Bismarku koje će ga kočiti tijekom cijele karijere. Krajem 1849. kontrarevolucionarne snage počeli su pobjeđivati u Habsburgskoj monarhiji. Novi premijer, Felix Schwarzenberg, nije imati ništa sa snovima o stvaranju velike, ujedinjene Njemačke, koja bi obuhvaćala prostor od Baltika pa skoro sve do Jadrana. Martin Kitchen u povijesti moderne Njemačke piše tada je već bilo jasno da će biti male Njemačke, ili je uopće neće biti. 28. ožujka 1849. Friedrich Wilhelm IV. Pruski izabran je za cara Njemaca s 290 glasova za i 248 suzdržanih. Vladajuća elita u Pruskoj smatrala je da kralj treba prihvatiti krunu. Friedrich Wilhelm bio je odlučno protiv. On se vidio kao kralj koji vlada milošću Božjom i odbio je prihvatiti krunu koja je, kako je rekao, napravljena od nečisti i blata. Pseća ogrlica s kojom su me htjeli okovati za revoluciju iz 1848. Bismarck je dakle 1849. izabran u Landtag i tu se već vidi velika promjena u odnosu na Bismarcka iz 1847. godine. Naime, on se protivi ujedinjenju Njemačke, na čemu će sljedećih 20 godina i više od 20 godina zapravo intenzivno raditi, ali se tada protivi ujedinjenju Njemačke tvrdeći da će Pruska u tome izgubiti svoju neovisnost. Nastaju i naznake njegove vizije ujedinjenja Njemačke, dakle ujedinjenje da, ali oko Pruske i Pruska prva. Dakle, njemu je Pruska zapravo ispred Njemačke. Liberalna revolucija koja je cilj nacionalno ujedinjenje Njemaca je propala, parlament nije uspio, eh, liberalni parlament u Frankfurtu nije uspio proglasiti ujedinjenje jer su mu se protivile dvije ključne njemačke države, svaka iz svojih razloga, dakle Pruska i Austrija, Habsburška, a Bismarck shvaća da se na takav politički način Njemačka neće ujediniti. No, zapravo tada shvaća da će se Njemačka ujediniti oružjem, i na tome će poraditi u sljedećih dvadesetak e, godina, što će završiti sa onim njegovim glasovitim govorom o krvi i željezu. Osim toga, on u toj revoluciji shvaća koliko je dubok rivalitet Pruske i Austrije, a obje su u Njemačkoj konfederaciji i shvaća da ideja velikog njemačkog ujedinjenja, koji obuhvaća i Prusku i Austriju i niz drugih njemačkih država, dakle to i Kraljevine, Sasku i Bavarsku i niz kneževina i, i slobodnih gradova, neće omogućiti da Prusija bude prvo, odnosno Pruska bude prvorazredna u tome, nego će to prvo mjesto htjela ne htjela morati dijeliti sa Austrijom i tada on postaje zagovornik malo njemačkog ujedinjenja, a to znači da treba istisnuti Austriju, ujediniti sve zemlje osim Austrije i dobro naravno onih dijelova Švicarske u kojima se govori njemački, ali koji nisu niti ozbiljno razmatrani. U to doba on postaje i svjestan položaja njemačkih zemalja, a onda će to biti i buduća Ujedinjena Njemačka i važnosti savezništava. Njemačka ima centralni zemljopisni položaj, što je s jedne strane izvrsno, s druge strane to može biti i prokletstvo jer je s jedne strane Rusija, s druge strane Francuska, što može biti veoma opasno, a on je i tekako svjestan tog položaja i tekako postaje svjestan toga da Bruska u svakom trenutku mora biti u dobrim odnosima barem s jednom od te dvije države kako bi se mogla brusiti i agresivno postavljati prema drugoj. Nikako ne može biti u lošim odnosima istovremeno i sa jednom i sa drugom državom. Kada je Friedrich Wilhelm IV. odbio carsku krunu, gotovo je bilo sa skupštinom u Frankfurtu. Ali kralj je došao na novu ideju. Pruska je počela pritiskati malene njemačke zemlje da se pridruže novoj tvorevini koja bi imala naziv Pruska unija. Dok je Habsburška vojska bila zauzeta gušenjem revolucije, u čemu imala veliku potporu carske Rusije, Pruska je mogla što prijetnjama, što obećanjima navesti značajan broj njemačkih država da se pridruže Pruskoj uniji. Ali kada je Habsburška vojska slomila revoluciju, Habsburška moć okrenula se prema njemačkim zemljama. Habsburški premijer Schwarzenberg ponudio je sada njemačkim zemljama novo uređenje. Umjesto Pruske unije treba se stvoriti Njemačka konfederacija. One njemačke države koje su zbog straha stupile u uniju, sada su se priklonile konfederaciji. Christopher Clark piše. Nagomilana napetost između Berlina i Beča kulminirala je u rujnu 1850. Žarište je bio politički sukob u elektoratu Hesse-Kassel, malenom teritoriju koji se protezao preko mreže pruskih vojnih cesta koje su povezivali Porajnje i Vestfaliju s istočno-elbijskim središnjim pruskim provincijama. Izborni knez Hesse Kasela, notorno reakcionarna figura, pokušao je provesti kontrarevolucionarne mjere protiv volje Skupštine ili Lantaga. Kada su ga utjecajni elementi unutar vojske i birokracije odbili poslušati, pozvao je u pomoć obnovljenu Njemačku konfederaciju. Sabor je 2. rujna ponovno uspostavljen u Frankfurtu. Schwarzenberg je odmah vidio prigodu. Raspoređivanje konfederalnih trupa u Hesse Kasselu prisililo bi Pruse da odustanu od svojih unionističkih planova i da prihvate uskrsnuli konfederalni sabor s austrijskim predsjedništvom kao legitimnu političku organizaciju njemačkih država. Razjaren novom provokacijom, Friedrich Wilhelm IV. imenovao je Radovica za ministra vanjskih poslova s ciljem da signalizira da Pruska nema namjeru ustuknuti. Njemački građanski rat sada se činio neminovnim. 1. studenog 1850. u Berlin su stigle vijesti da su bavarske trupe na strani Hasburga prešle granicu Hesse Kassela. Četiri dana kasnije premijer Schwarzenberg zatražio je da se pruske trupe povuku iz Hesse Kassela. Pruska je odgovorila općom mobilizacijom. 24. studenog Habsburški premijer uz očitu potporu Ruskog carstva predao je Berlinu ultimatum da se pruske trupe moraju povući iz Hesse Kassela za 48 sati. 28. studenog u Olmucu, danas olmucu u Češkoj, počela je dvodnevna konferencija na kojoj je Pruska popustila. To je bilo poznato kao poniženje iz Olmica. Bismarck je bio jedan od rijetkih kojeg to nije teško potreslo. AJP Taylor piše. Put pruskog uzdizanja bio je privremeno zaustavljen. Čak su i najkonzervativniji osjetili sramotu Olmica. Kad ga je predsjednik vlade Manteufel došao braniti u parlamentu, s je rekao Napori Pruske nisu okrunjeni uspjehom. Uvijek postoji nešto tužno u neuspjehu politike. Bismarck nije imao takvih žaljenja, samo je on branio sporazum iz Olmica. Bismarck je Olmic smatrao odlučnim porazom revolucije iz 1848. Liberalni snovi o njemačkom jedinstvu bili su uništeni, a konzervativni Meternihov sustav je obnovljen povijesno pravo triumfiralo je nad nacionalnom slobodom. Pa ipak u srcu Bismarck nije imao simpatija za ovo gledište. Kad je jedan od njegovih konzervativnih prijatelja rekao da Austrija ima pravo na svojoj strani, odgovorio je ne priznajem nikakvo pravo u vanjskoj politici. Godinama je bio poslanih 50. godina u, u Frankfurtu i to je važno razdoblje za njega. On se tamo izbrusio, pisao je diplomatske izvještaje sa sastanaka koji zapravo nisu imali mnogo veze sa klasičnim diplomatskim izvještajima. Svom šefu Manteuffelu i kralju nije pisao toliko onome što se dešavalo na tim sastancima, koliko o tome kako bi trebalo djelovati. Tako da on sebe više doživljavao kao savjetnika i kreatora politike, a ne kao nekoga tko je zapravo visoki činovnik u službi vlade. Posebno ga je zanimala vanjska politika, pamćen je po tome što se veoma često i efikasno svađao sa austrijskim poslanikom Grofom Tunom, koji je pak na temelju austrijskih pobjeda u revoluciji 1848. mislio da Prusija nije ravna Austriji, što je bilo nešto što Bismarck nikako nije mogao prihvatiti. Tun je recimo govorio da se Prusija ponaša poput čovjeka koji je jednom dobio na lutri, a sada svake godine taj dubitak uključuje u svoj proračun na što mu je Bismarck rekao da ako se Prusija ponaša tako, Austrija treba imati na pameti da će Prusija tu lutriju uplaćivati svake godine. On je čak neke male sitne provokacije dosta često izvodio. Recimo ako bi na zasjedanjima Tun skinuo svoj sako što je bio zapravo znak privilegije koja pripada samo najmoćnijima, onda bi on skinuo svoj sako. Ako bi tun zapalio lulu ili cigaru, onda bi to napravio i Bismarck. Dakle, on je godinama bio efikasan i gradio je svoje ime na tim skupovima u Frankfurtu, dakle na saboru Njemačke konfederacije. Te godine su ga i promijenile, jer on je bio tada mnogo manji pod utjecajem svojih konzervativnih pruskih suradnika i prijatelja, vidjevši zapravo kako politika doista izgleda on postaje mnogo pragmatičniji. Kada je 1839. završila njegova godina dana služenja u časničkom zboru pruske vojske, Bismarck je odmah pobjegao iz državne službe. Izjavio je ovo, pruski službenik je samo član orkestra. Ja ću svirati glazbu koju ja volim ili neću uopće svirati. U prusku državnu službu vratio se 1844. i u njoj ostao samo dva tjedna. Sada je zato imao ovo objašnjenje. Nikada nisam podnosio nadređene. Tada mu je bilo 30 godina. Godine 1847. oženio se za Johanu von Putkamer. To mu je bila pametna odluka. A.J.P. E. Taylor piše. Brak je Bismarcku donio trajnu i sigurnu sreću. Za razliku od većine muškaraca, Bismarck se nije oženio majkom, već njezinom suprotnošću, jednostavnom, odanom ženom, beskreno strpljivom i spremnom podnijeti sve. Ispod svoje grube vanštine bio je duboko emotivan, čovjek romantičnog pokreta. Odrastao je u vrijeme kada je Bajronovska legenda dominirala kontinentom. Bio je suvremenik Heinea i Wagnera. Poput Gledstona bio je sklon suzama u bilo kojoj javnoj ili privatnoj krizi. Rasplakao se nakon svog prvog javnog govora i ponovno nakon bitke kod Sadove. Plakao je kada je postao premijer, a još više kada je napustio dužnost. Car i kralj Wilhelm I i on često su jecali zajedno, iako je Bismarck uvijek dobio što je htio. Glazba ga je duboko pogađala, tim više što je nije mogao ni svirati ni čitati. A pod glazbom je mislio na blagi sjaj osjećaja kada su se Beethovenove sonate svirale s više izražaja nego točnosti slagao se s presudom svoje supruge o Antonu Rubinštajnu, najvećem pijanistu tog doba. Sviranje je bilo majstorsko i u kontroli i u napadu i u svemu što želite, a ipak srce, srce ostaje bez doma. Johanna von Puttkamer očekivala je da će s Bismarkom živjeti na njegovom imanju. On je pak 1849. iznajmio to imanje u Schönhausenu i unajmio kuću u Berlinu. Oto i Johana imali su troje djece, dva sina i kćer, zadnji se sin rodio 1852. Bismarck je čak razmišljao o povratku u državnu službu, ali onda je stiglo imenovanje koje je sve promijenilo. Pruska je trebala predstavnika u skupštini u Frankfurtu. Bismarck je tada imao samo šest mjeseci iskustva rada u državnoj službi i niti jedan dan iskustva u diplomaciji. U povijesti pruske monarhije nijedan čovjek nije imenovan u diplomatsku službu bez dana iskustva rada u njoj. Bismarck je bio prvi i zadnji. Diplomacija će biti idealno mjesto za brušanje Bismarckovih vještina, govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar i urednik tjednika Novosti. U njemu sve više sazrijeva stav da će se Pruska, ne bi li neutralizirala obnovljeni utjecaj Austrije, morati udružiti s drugim njemačkim državama i potpuno prihvaća zapravo tu ideju malo njemačkog e, ujedinjenja, a ono što je dosta važno, on u Frankfurtu radi i na prijateljstvu s Rusijom i na korektnim odnosima s Francuskom Napoleona III. Kasnije će mu zbog toga konzervativci, dakle to su mnogi njegovi prijatelji prigovarati, ali on je bio uvjeren da je to i tekako nužno, a na taj način se uz ostalo u tom trenutku, a on će uvijek gledati tko mu je protivnik i kako efikasno prijetiti protivniku, da se takvim vanjsko-političkim pozicioniranjem Pruske zapravo veoma efikasno prijeti Austriji, a njemu je u to doba Austrija prvi problem. Dakle, da bi se došlo do njemačkog ujedinjenja, treba raditi korak po korak. Prvi korak u tome je istiskivanje Austrije iz ideje velikog njemačkog e, ujedinjenja, a isto tako on je uvjeren da dobrim odnosima sa Rusijom i Francuskom se spriječava e, Rusko-Francuski savez koji bi pak po Prusku po njemu bio poguban. Bio je dosta zabrinut zbog pruske izolacije u Krimskom ratu u kojem ona nije sudjelovala i zbog toga što nije sudjelovala u tom inače grozomornom e, krvoproliću u kojem je zapravo većina vojnika umrla od e, boleština E, je skoro izgubila status prvorazredne sile. Ona je u zadnji čas pozvana na mirovne pregovore u Pariz i taj strah od neke vrste izbacivanja, eliminacije iz društva likaša će se osjetiti 70. godina u vrijeme velike istočne krize, kada će upravo Bismarck nakon San Stefanskog mirovnog e, ugovora intervenirati i sazvati Berlinski kongres. U Skupštini u Frankfurtu podrazumijevalo se da je Habsburška monarhija dominantna sila. Habsburgski delegat odlučivao je o čemu će se razgovarati i kako će se riješiti problemi. Bismarcku je to vidljivo išlo na živce. Nije to mogao zaustaviti, ali je, kako to piše Taylor, poput Sovjeta u Vijeću sigurnosti Ujedinih naroda inzistirao na poznavanju svakog detalja i na poštivanju sve pisane procedure. Bismarck nije stao na tome. Na zasjedanjima skupštine samo je hazbuški zaslanik mogao zapaliti cigaretu ili cigaru. Bismarck je na zaprepaštenje svih iz džepa izvadio cigaru i onda zatražio od Hazbuškog izaslanika da mu je pripali. To je izazvalo konsternaciju. Samo su austrijski plemići pušili. Tu su naviku stekli kada su od Napoleona naslijedili monopol za uzgoj i preradu duhana u Lombardiji pruski aristokrati nisu pušili. Bili su to ljudi starog poredka koji to nisu radili. Bismarka su u svijet duhana uveli upravo oni koje je jedva podnosio, radikalni liberali. Paljenje cigare u skupštini u Frankfurtu značilo je dvije stvari. U skupštini sjedi novi čovjek, nepovezan sa starim pruskim plemstvom, koji je dovoljno drzak da dovede u pitanje premoć Habsburške monarhije nepuna dva desetljeća nakon tog paljenja cigare, Bismarck će slomiti moć Habsburgske monarhije i u središtu Europe stvoriti moćno, ujedinjeno Njemačko carstvo. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek čitao Jana Šremer, emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.